Magandang araw, Sir Red. Just want to share my strange story. I've been an avid listener po since pandemic 2020 at simula po noon ay nagiging pampatulog ko na kayo sa gabi. And to be honest, hindi po ako naniniwala sa mga multo at kahit na ano pang mga paranormal dahil hindi naman din talaga ako nakakakita. Or para sa akin, unnatural yun. Pero ewan ko ba kung bakit Nare-relax talaga ako na makinig sa mga ganitong klaseng story sa channel ninyo. So ito na rin yung nakapag-decide sa akin, nakapag-convince na i-share yung experience ko na nangyari noong 2006 nung ako pa po ay nagtuturo sa isang private school sa Cavite at hindi ko na lamang pong ang ngalan ng Christian school na ito. Ibabahagi ko sa Red ang Karanasan namin ang pinsan ko sa dati naming tinitirhan sa Quezon Province. Ito po ay kinabibilangan ng tito namin noon na kung saan nung binata siya ay talagang ang hilig niyang uminom. Pero ngayon po ay wala na siya and 3 years na po siyang yumao. Nangyari po ito, sa Red, noong Feb 2023 lamang. Katatapos ko lamang pong bumili noon sa isang sikat na mall nang magpunta ako sa isang sikat din na bilihan ng shawarma. Ang sabi ko, isang chicken wrap at paad ng cheese ang inutos ko. So si kuya nagmadali at pagkatapos matapos po niyang i- i-prepare yung aking pagkain ay ibinigay niya na ito sa akin. Nagtaka ako kung bakit dalawa yung ibinigay niya. Gayong isa lang naman yung binibili ko. Ang kwentong tampok dito po sa ating SHS ngayong araw mula kina Miss Teria, si Ika at si Miss K mula po sa Sindak Stories 2008 at gmail.com at atin pong pakinggan ngayong araw na to. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Yo, yo, yo muna sa mga sumusunod. Sina Joyce Alves, uh, si Norely Odarbe. At sabi niya dito, pakitiktik po ang asawa ko si Rio San Vincent Sagibo Si Twix Twix, yun ang pangalan po niya, nakikinig noon sa isang premiere ng episode ng SHS tiga Santa Cruz, Davao del Sur. Si Randel Geneta o Geneta at si Isabel Myrene Rose Gonzaga na lagi daw po nakikinig kada hapon sa mga pinapalabas natin. Si Ryan Foutley at si Misha So Dario, oy talaga. <laughs> Nagparamdam si Misha. Member po natin, one year na natin kasama. Maraming salamat. At sa mga channel members, regular listeners, mga silencers, o yung mga baguhan lamang, segment lamang po ito, SHS ang tawag. Subscribers, Hilakbot Stories, pinakaro sa pinakaro talaga ng mga kwentuhan na meron tayo dito sa SHS. Kaya pakinggan mo na ng maibigan, kung hindi mo maibigan, lipat ka muna sa mga series at yung mga pre-produce natin mga episodes dahil yun talaga wala mga extra adlib yun. Thank you! Ito na, ang unang kwento po ni, ah, pangalan niya, <laughs> tamo nakalimot agad, si Misteria. Ito, ang kanyang sinabi sa atin. Sa Manila kasi ako nakatira Sir Red pero sa Cavite po ako nagtuturo at ito nga yung sinasabi ko kanina na isang Christian or Catholic school Private school po ito sa Cavite at hindi ko na babanggitin ang name. Minsan po may time talaga na nakakatulog ako sa school at umuuwi lang ako sa family ko every Wednesday at weekend para makatipid na rin po ng pamasahe. Isang gabi po ng Miyerkules noon. Dapat ay uuwi ako pero hindi po ako nakauwi dahil sa sobrang lakas ng ulan. Kaya nag-decide po ako na matulog na lang sa classroom ko. Ako po kasi ay isang tle e teacher kaya uh, sa practice house ako natutulog minsan. Dito po sa practice house na ito, Sir Red, may isang room kung saan may sala, kusina, banyo at kwarto at para talagang isang bahay. Since ang tinuturo ko po ay tungkol sa mga gawain sa loob ng bahay at paghahanap buhay, so naging bahagi na rin po ng buhay ko yung room na iyon at talagang may isang bahagi din sa room na nilagyan ko po ng divider para maging kwarto. So technically, yung kwarto walang bintana. As in kulob siya. Kung hindi mo bubuksan ang pinto, wala pong papasok na hangin. So yun na nga. Doon ako natulog nung gabing yun. Sinara ko yung pinto since malamig naman at meron din po kasing nakatutok na electric fan. Hindi ko po maipaliwanag nung gabing iyon kung paano na talagang hindi ako dinadalaw ng, ng antok. As in, para kong balisa. At parang first time at first time po na nangyari yun sa akin. Nung nakukuha ko na yung antok ko o yung tulog, nagising po ako dahil sa isang katok. Kaya tumayo ako para pagbuksan ito hanggang sa na-realize ko na papaanong may kakatok sa kwarto e eh nakalock yung main door ng room. Kung ang security guard po namin iyon at ginugood time lamang ako, hindi din niya magagawa yon ng tiyak dahil nakalock yung door sa loob ng practice room. Kailangan niya munang pumasok sa loob ng practice room bago siya makakatok sa pinto ng kwarto kung saan ako nagpapahinga. Gawa lang din kasi sa plywood yung door at yung dingding ng kwarto kaya talagang maririnig mo kung may taong nakapasok kahit pa nakasarado yung pinto ng kwarto. So bumalik ako sa pagkakahiga. Maya-maya na naman ay meron na naman akong nadinig. Pero by this time Sir Red ay hindi nakatok. Para na siyang gumuguhit sa dingding ng kwarto. Sa akin, Imposible naman talagang daga o pusa yun kasi yung pagkakaguhit ay parang naglalakad ng paikot sa kwarto. So tumayo po talaga ulit ako at pinagbuksan na yung ilaw. Pero wala ako nakita. So ang ginawa ko, nilako pong maigi yung pinto ng practice room at yung pinto ng kwarto para lang makasigurado. Dahil baka mamaya ay may nakapasok na nga doon at nagtatago lamang sa loob at gustong magnakaw. Ang weird lang po talaga kasi nung experience kong ito Sir Red at hindi ko maipaliwanag. Hanggang sa inumaga na nga po ako ng tulog at hindi na nakatulog pa talaga ng husto dahil kailangan, ko na rin, kailangan ko na rin pong maligo at maghanda para sa klase ko ng araw na yon. Ito po muna ang first mysterious story ko hanggang sa muli Sir Red. Maraming salamat and more power Team Hilakbot. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Marami na rin tayong mga kuwento ng mga Catholic school or mga private school uh, different places na nga kaya hindi lang Manila yung naaalala ko na sinasabi nila na talagang 'di ba kapag ganito kasing mga eskwelahan most likely mga madre na dating nag-serve doon at nagsilbing principal, nagsilbing parang uh, alam mo yon uh, ah, tigapamahala ng buong eskwelahan. Pero sana mabigyan mo na lang kami ng update kung Inulit mo pa ba na matulog doon sa school ninyo matapos yung incident or ano ano ano ba yung ginawa mo after nito? Ano ah, nagtanong ka pa ba ah, ano pa ba yung alam mong history kasi nitong lugar na to, di ba? At saka kasi totoo yun na naniniwala po tayo doon na kapag ikaw halimbawa ay kahit hindi kahit hindi ka baguhan sa lugar. Kapag feeling mo talaga na hindi ka dinadalaw ng antok kasi iba yung sinasabi nila na kapag first time mo lang matulog sa isang lugar. Oo, yun yung term na namamahay, di ba? Pero kasi kapag halimbawa lagi-lagi ka na naroroon pero bukod sa stress ka or marami kang iniisip, ihiwalay natin yung reason na yon yung pang yung bang parang katulad ng naramdaman ni Mysterious dito sa story niyang ito na parang hindi ka dinadalaw ng antok at parang balisang balisa ka na hindi mo malaman kung anong reason. Baka ito nga yung sinasabi nila na baka alam mo may kasama ka na sa loob na hindi mo alam. May kasama ka na nakamasid lamang sa'yo. ba? Diba? Kaya nga sinasabi din nila kapag halimbawa alas 3 na madaling araw ay kusa ka nagigising hindi para mag-CR pero hindi ka naman nakakaramdam ng pagkaihi. Malamang sabi nga sa creepy facts natin ay eh meron nga daw talagang nakamasid o na nanonood sa'yo na isang elemento habang ikaw ay natutulog. <laughs> Di ba? Naranasan niyo na rin ba yon? Kung may karanasan kang same na same dito sa OK, pwede, mo, pwede natin po na mapatutohanan yung creepy facts natin na yon or yung ibang kwento na katatakutan na katulad po ng naranasan dito ng ating first sender pwede mo iyang patunayan sa comment section, ikwento mo dyan, pwede po dyan. Or kaya naman, pwedeng pwede rin syempre na isend mo, gawin mo siyang isang full length na story at isend mo yan sa ating email. Yung email nandyan po sa description section kung saan mo rin pwedeng ipadala, maging sa page pwede rin, di ba? Maraming salamat sa mga nag-order at nagpo-purchase po ng kape ni Lola Trinidad. Once again, may steep coffee tayo, limited stocks lamang po yan, butterscotch and um, hazelnut. Yun yung available na flavor and soon kung uh, ah, papala rin, syempre ilalagay na rin po natin sa ating uh, sa ating catalog diyan po sa HTV merch yung kape ni Lola Trinidad na corn coffee naman po siya. Okay, so masarap sigurado ito at hindi ko pa rin naman natitikman dahil sa puntong ito na nire-record natin ito ay wala pa at hindi pa siya available. So pinag-uusapan pa lang sa merch kung uh, magiging on hand or igagawing available to, abangan nyo na lang po sa HTV merch sa Shopee. Sa lahat po ng mga nagpa-positive review sa amin, nagbibigay ng 5 stars, 4 stars, maraming maraming salamat at kahit pa paano nakakatulong po kayo para syempre um, nakapagbigay kami ng o makapaghatid ng iba pa mga items dyan sa HTV merch na pwede mong araw-araw na magamit. Okay, so maraming salamat po sa inyo. Lalo na sa mga coffee lover, na mga security guard o yung mga lagi pong nagpupuyat kung ano man yung klasing work meron man kayo, naka-work from home pa rin or nasa, nadadala nyo kami sa opisina ninyo, maraming salamat po. Okay? Second story naman ay mula po dito sa sender natin na kanina nabigyan ko na po kayo ng teaser. Uh, siya naman si Ika. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So ang kwento kasi na ito ay magre-revolve po doon sa kanilang tsuhin nung binata pa ay talagang mahilig daw na uminom. Pero wala na po yung kanilang tito, unfortunately at 3 years na daw po. So ang kwento ay ganito. One time po nung si tito kasi namin na iyon nung buhay pa ay umuwi galing sa inuman at talagang lasing na lasing ay umaambon din kasi pinagbuksan naman siya agad ng pinsan ko. At yung pinsan kong iyon ay bumalik din daw po ulit sa higaan after po niya na pagbuksan ng pinto si Tito dahil talaga ang lakas ng pagkatok niya. And then Sir Red, yung dadaanan kasi ng tito ko ay yung kwarto namin na open kasi wala pa po itong door noon. Ang harang lamang ay kortina na manipis. So nakita namin siyang dumaan papuntang kusina so kami naman ng pinsan ko ay waiting lang na bubuksan yung ilaw sa kusina pero 5 minutes na po yata iyon Sir Red. Wala po nag-o-open ng ilaw. Kaya nag-decide po yung pinsan ko na tingnan yung tito ko at baka mamaya ay natulog o kaya ay natumba na siya sa kalasingan sa kusina dahil wala kasing nagbukas ng ilaw. So ang ginawa niya, tiningnan po niya ulit sa labas. At yun, nakita po niyang nakatulog na si Tito doon at nang hilakbot po talaga kami at nagtaka kung sino yung dumaan papunta ng kusina kasi kitang kita naming dalawa at naaninag pa po namin siya. Hanggang sa di na kami nakatulog talaga Sir Red hanggang, luma- hanggang sa sumapit ng kinabukasan, palaisipan po sa aming buong magkakapamilya ang nangyari. Actually nga din Sir Red madami na rin pong ganitong pangyayari sa bahay namin. Yung bata pa nga po na naglalaro ng Holland sa taas ay isa rin po sa mga masasabi kong misteryoso talaga. Dahil wala naman din po kaming bata na kasama sa bahay. Please hide my identity. Just call me Ika. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Okay, um, lilinawin ko lang yung sinabi niya uh, kasi sabi niya akala daw nila yung tito daw nila yung dumaan at nagtataka daw sila dahil yun nga, hindi nila nakitang dumaan sa kwarto kasi dadaanan daw muna yung kwarto nilang magpinsan bago makarating sa kusina. Which is ganun nga yung sinabi. Pero ang nakita daw nila at ang buong akala nila, si tito daw nila iyon, ang tito daw nila na pinagbuksan ng pinsan niya ay papunta ng kusina at nagtaka sila kung bakit wala, walang, walang nag-open ng ilaw, nag-switch on ng ilaw hanggang sa na-discover na nila na nasa labas pala natulog yung tito nila. So ang tanong ay kung sino yung nakita nila na dumaan papunta ng kusina na nag, siguro nag-cast yung shadow, di ba parang ganun. Hindi kahit si tito, tito nyo rin ito na di ba hindi, hindi lang natin alam na di nyo lang masyado nabantayan kasi na baka bumalik siya or ano di ba Parang ganun. Misa kasi, sa totoo lang guys, may mga story or may mga ganitong klase mga experience kasi yung ibang mga senders natin na hindi ko man kini-question yung talagang pinaka experience nila dahil sila lang naman talaga din naka-experience nito eh. Wala namang iba. Misa kasi may hinahanap tayo doon sa kwento niya na baka mamaya ay na, na, nalaktawan sa pag type niya or hindi na lang niya naidetalye dahil sobrang hahaba. Natatakot silang humaba yung kwento. Huwag kayo, ma- huwag kayo matakot, huwag kayo masyadong, alam mo yon mag-hold back kung medyo humahaba yung kwento nyo as long as yung detalye na ito ay importante naman siya sa pagkikwento nyo why not wala namang problema para at least hindi, hindi din tayo nako-confuse ako personally or hindi naman din natin nako-confuse yung mga tigapakinig natin kasi minsan guys talagang binabasa ko na lang as is ha yung kwento nila kaya ito yung sinasabi kong raw pinaka raw na, na version ng kwentuhan natin dito lang sa SHS para makita din natin at ma, malaman natin kung gaano ka-legit yung kwento kasi minsan baka mamaya sa sobrang delete natin, sa sobrang pagdi-delete, sa sobrang pagbabawas natin ng mga details eh na kumbaga nagkakaroon na ng problema yung kabuuan ng kwento. So parang ganun, di ba? Hindi natin malaman. Pero kung sakali man sa mga senders, future senders or sa mga iba pang senders natin na magpa-follow up, um, Bigyan nyo na lang kami kung sakaling meron din kayo na parang karagdagan sa kwento nyo or kung meron man kayo mga pictures or photos kahit anumang ima- imahe dyan na pwedeng sumuporta dun sa kwento nyo basta galing po talaga sa inyo, original sa inyo at hindi po siya yung parang kinuha lang sa kung saang Facebook page or kung ano mang Google uh, website, ganyan or website sa Google. Para nang sa ganun ay, mm, di ba, masuportahan natin yung story. Para nang sa ganun din, madagdagan din yung mararamdaman natin na ah okay, legit, ah okay, sige, wala na questions kasi ito na siya. No questions asked, sabi nga nila, di ba? <laughs> Anyway, third story naman po tayo at uh, ano ba to? Tungkol ito doon sa ano niya sa isang orderan daw ng shawarma at medyo sikat to nag nagsisimula sa letter T. <laughs> okay, so ito na nga ang kanyang kwento. Mula po ito kay K. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So katatapos lang daw niya maggrocery noon tapos pumunta siya nga doon sa bilihan ng uh, ah, tag dito ng shawarma at umorder siya ng chicken wrap at nagpadagdag siya ng cheese. Nagmamadali daw na magpainit yung kuya, yung magsiserve sa kanya. Pero nagtaka siya kung bakit nag-init siya ng dalawa. Eh siya lang naman yung customer. Tapos ang buong akala ni Kay ay sinobrahan lang talaga nung kuya kaya hinayaan niya. So ito na nga, nung natapos niya na daw po na i-prepare yung pagkain, nakita ko na nag-prepare na naman siya ulit. At ang sabi ko, Kuya isa lang po yung bibilin ko. Ngunit sabi niya, Eh ma'am yung kasama po ninyo din yung bibilhan? Eh, kuya wala naman akong kasama eh. Ma, may babae po na naka-white t-shirt sa likod mo kanina pa. Eh akala ko naman kasi kasama mo kasi nakakapit siya sa braso mo. Oh. Uy kuya, wala akong kasama. Huwag ka namang manakot ng ganyan. Eh ba't ko naman po gagawin yun ma'am? Tsaka mag-aabala ba ako mag-init ng extra kung tatakutin ko lang kayo? Which makes sense talaga nung time na yon Sir Red. So hindi na ako umimik at nagbayad na lang ako at nagmadali po akong umalis. Salamat po Sir Red sa pag-air ng aking kwento and more success sa Hilakbot, sabi niya dito. <laughs> You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Anyway, ah kung kung gaano man ka-legit yung kwento niya ano guys, bahala na kayo ah, ibabato na lamang yung judgment sa inyo. Pero kung sakali man Ah kasi na, actually ganito rin yung iba pang ano eh, iba pang 'di ba na, na naalala nyo ba yung Cebu horror stories, Cebu encounters natin. May ganito rin eh, nag-issue ng ticket. Tapos nagtaka siya bakit dalawa oh bakit tatlo, eh dalawa pala sila. Yun pala parang may isa pang nakikita yung uh, ticket seller na isang bata pang kasama nila. Well, in fact, ang totoo talaga ay eh, yung mag-ina lang, yung nanay at saka yung, yung anak talaga niya. Pero hindi naman nila alam, eh, hindi, doon natakot yung nanay na sino yung kasama yung sinasabi yung bata, eh, ta- dalawa lang. Dalawa lang kami, kasama ko lang anak ko. So parang ganon. So parang doon pa lang sa umpisa nito, doon pa lang sa teaser natin kanina, alam ko na kung saan pupunta yung kwento ni uh, Miss Kay. Pero kahit papaano, Ah, uh, try nga natin, mapuntahan kaya ito. <laughs> Pare RJ, hindi, mapuntahan kaya natin ito doon sa ano? <laughs> Ah, uh, doon sa, sa branch na to. At tingnan natin kung sino yung, sino yung may third eye na nag-serve sa kanya. <laughs> Tanungin natin kung gaano ka totoo. Di ba? Eh, kaya sinabi niya, di ba? Ah, uh, uh, ma'am, yung kasama niyo po, di niyo bibilhan. Sabi niya ganoon, di ba? Di sana sinabi mo, E di ikaw na lang mag-decide. Pala decision ka eh. Ikaw, di sige, dalawa na lang bilin ko. Kahit isa lang talaga yung order ko. <laughs> Pala decision ka eh. <laughs> pero ang pero ang totoo niyan, Miss Kay, kinuha mo pa yung isa. Yung isang prepare ni Kuya. O di ba? Eh talaga si Miss Kay gutom. Oh. <laughs> ano 'yon? Ano yung pre? Bakag ka daw sabi ni ano ni paring RJ. Are you wakag? Wakag ka daw, dalawa yung in-order mo. <laughs> Ay, hindi. Hindi mo, isa lang in-order mo, dalawa naman kinuha mo. Di parang ganun din. <laughs> Wag ka na, Miss K. Ganyan talaga eh. Anyway, si Miss K po ay meron pong follow-up kasi na email. Uh, sabi niya, meron naman daw po siyang diplomat trip, uh, diplomat hotel trip noong November 2022. At ito nga yung issue show natin na picture dito uh, inattach po niya kasi ito kasi sabi niya meron po akong creepy experience dyan po sa spot na yan sa bintana. Paki-zoom in na lang si Red sabi niyang ganon. So ibig sabihin si Miss K itong nakatayo na ito. Ikaw ba to Miss K? Tama ba? Or friend mo lang ito na pinicturan mo? Bakit ka nakatayo ng ganyan na kunwari candid ganon? Kung <laughs> hindi ako nagkakamali, itong part ng uh, Diplomat Hotel ay nasa likurang bahagi na ito eh kung daw nagkakamali eh. 'Di ba? At ang alam ko rin, hindi na rin po talaga nung time na pumunta kami diyan, yung nagbagyo kami uh, nung basta hindi ko na matandaan kung kailan pero 2022 din iyon. And then the first quarter nitong 2023. Sa pagkakatanda ko, parang 10 piso meron ibibigay na ticket sa iyo para makapasok ka sa mismong vicinity nitong diplomat. Pero nung time na yan, hindi pwedeng pumasok. Hindi, hindi ka papayagan na pumasok dyan kasi may guard talaga na nag, nag-iikot. Tapos yun lang, pwede mo lang kunan. Pwede mo lang kunan ng picture kahit yung nasa labas pero huwag kang papasok. Kasi parang nag-aayos ata sila dahil sa sobrang luma na rin nung uh, lugar, I mean nung structure, inaayos nila daw nung time na yon. Ewan ko lang kung pwede nang pumasok na yon ha. Pero kung pagbabasehan natin yung uh, sinasabi niya dito na parang uh, saan bang banda? Saang Saang bintana? Ito ba yung sinasabi mo na parang may demonyo na itsura? I-zoom, i-zoom in natin to ha. I-zoom in, zoom in natin para makita natin. Kasi uh, para na sa ganun na eh, hindi naman kayo magsabi na nag, nag invento lang ako dito. So hindi kaya ano lang to, reflection lang to ng mga puno dyan or 'di ba yung mga nagkakas na anino dyan ng puno dahil yung mga dahon ganyan. Pun feeling ko puno to eh, walang something dif- different or walang something strange dito sa picture na to. Uh, Miss Kay, hindi kita binabasag ha ah, kasi yun lang naman nakikita kong parang ganun lang. Oo, nakikita ko lang ikaw na nandito kung ikaw man ito. O na naka ano sleeveless. <laughs> yun lang talaga nakita sleeveless. Di ba? <laughs> sleeveless. So yun lang naman. Uh, kayo na guys bahalang humusga ha. So tingnan nyo na lang kung meron bang something weird or strange dito sa picture na to. Kasi ang sabi ni Miss ano, may creepy experience daw siya doon sa may bintana daw mismo nakunan. So yun. Or kakapanood mo to ng TikTok ni Elizabeth Oropes. <laughs> tungkol sa third eye. <laughs> Hindi, meron lang, meron lang, Miss Kay. Maraming salamat. Oy, ano din kayo, follow din kayo sa TikTok natin. May TikTok tayo, mga uh, mga shorts, uh, short video. Soon magkakaroon din ulit tayo ng mga short stories po dyan. Um, uh, sana nga susuportahan ninyo at i-share share nyo rin at lumago din naman yung mga followers natin at maka uh, dami din tayo ng mga tigapakinig or tiganood po dyan okay maraming salamat sa mga senders po natin ngayon at sana kayo din po ay maengganyo sa mga mula sa mga kwento na senders natin para na sa ganun dumami din po yung mga pagkikwentuhan natin dito. Once again, kung hindi na-feature dito sa SHS, ginagawa na po namin na full or kasama ka sa compilation or regular episode ka na. Bibigyan ka naman namin ng notification, di ka naman namin, ano, alam mo yon uh, ah, parang hanging, di mo alam kung anong update, parang ganon. Pero sabi ko nga, pag nag send kayo ng kwento, unawain nyo yung acknowledgement email or yung reply ni Admin Clay kasi sinasabi doon na hindi po agad-agad ma feature So sana maintindihan po ninyo, okay? Maraming salamat. Ako po muli si Red hanggang sa susunod po nating kwentuhan. Tuloy-tuloy lamang hawaan para wala ng galingan at tayo ay solid HTV positive. Kahit ngayong maulan, maraming salamat sa inyo o maaraw man sa oras na ito. Maraming salamat mga solid HTV positive listeners, channel members at sa lahat na rin po ng mga silencers natin at mga baguhan sa ating channel. Salamat. I love you all. May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at isend sa sindakstories2008 at gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.